Tryliktas skirsnis. Žmonės gulėjo gaudydami orą, kaip išmestos į krantą žuvis. Jie laikėsi įsikibę į žemę, kaip vaikai, kad stengiasi įsitverti į pažįstamus daiktus. Nesvarbu, kad ji buvo šalta ir negyva. Nesvarbu, kas atsitiko ir kas dar atsitiks. Įsirausia pirštais į žemę, plačiai įsižioja, žmonės šaukė. Šaukė tam, kad nesproktų ausų bugneliai, kad neišeitų iš proto. Montegas taip pat šaukė, stengdamasis atsispirti vėjui, kuris čaižė jų veidus draskė lūpas, nuo kurio kraujas bėgo iš nosies. Montegas stebėjo, kaip sklaidosi didžiulis dulkių debesis ir kaip pamažu žemę apgaubė didinga tyla. Ir atrodė, kad jis gulėdamas mato kiekvieną dulkelę, kiekvieną žolės stiebelį, girdi kiekvieną aiktelėjimą, šauksmą ir šnapždesį, kuris klinda iš jo žemės – Draugė su dulkėmis į žemę nusileido tyla, o su jai ramybė, kuri jiems bus reikalinga tam, kad galėtų apsižvalgyti jausmais ir protu, gerai suvokti šios naujos dienos tikrovę. Montegas pažvelgė į upę. Eisime paupiu. Po to pažiūrėjo į senus geležinkelio bėgius. O gal eisime tuo keliu, o gal vieškeliais? Dabar turėsime laiko, viską apžiūrėsime ir viską įsidėsime į galvas. O kada nors vėliau, kai visi patirti įspūdžiai jau bus seniai susigulėję, jie vėl atgims mūsų žodžiuose ir poelgiuose. Ir daug kas bus iškraipyta, bet daug bus ir tiesos. Išvyksime šiandien, pataisime ir žiūrėsime į pasaulį, stebėsime jo papročius, pažiūrėsime, kaip jis iš tikrųjų atrodo – Dabar aš noriu matyti viską ir nors tai, ką pamatysiu, dar nebus dalimi manęs, po kurio laiko visa tai susilies ir suauks su manimi ir taps manuoju aš. Dieve, tu mano tik apsidairyk aplinkui, pažvelk į pasaulį, žiūrėk, štai jis supa tave iš visų pusių. Ir tik tada tu kaip reikiant galėsi paliesti jį, kai jis pateks į tavo sielos gelmes, į tavo kraują. Ir draugė su juo milijoną kartų per dieną apibėgs tavo gyslomis. Aš taip tvirtai jį sučiupsiu, kad jis jau niekad nebepasprūks. Kada nors aš vis tiek jį stipriai laikysiu savo rankose. Dabar jau palytėjau jį vienu pirštu, bet tai tik pradžia. Vėjas nurimo. Kurį laiką jie dar gulėjo, stengdamiesi nuvaikyti miegą, bet dar nepajėgdami atsikelti ir vėl pradėti dienos vargus – kurti laužą, parūpinti maisto ir dar daug visokių smulkmenų, kurios reikalauja laksnimo ir triūso. Jie gulėjo, mirksėdami dulkinais vokais. Jų alsavimas pradžioj sunkus ir tankus darėsi vis lėtesnis ir lėtesnis. Montegas atsisėdo. Tačiau atsistoti nebandė. Kiti žmonės pasekė jo pavyzdžių. Tamsiame horizonte žyravo pirmieji aušros spinduliai. Oras buvo šaltas, dvelkė lietumi. Tylėdamas Grendžeris atsistojo, pačiupinėjo rankas, kojas be paliovos, keikdamasis pusbalsiu. Jos kruostais rėdėjo ašaros, vos pavilgdamas kojas jis nusileido prie upės ir pažiūrėjo į šiaurę. Miesto nebėra, tarė jis po ilgos tylos. Beliko vien miltų krūva, miestas išnyko. Jis vėl ilgą laiką tylėjo, po to pridūrė. Įdomu, ar daug kas žinojo, kad taip atsitiks. Ar daug kam tai buvo staigmena? O Montegas galvojo, kiek dar miestų nušluota nuo žemės paviršiaus visame pasaulyje, o kiek jų sunaikinta mūsų šalyje – šimtas, tūkstantis. Kažkas įsėmė iš kišenės popieriaus gabalėlį, brūkštelėjo degtuką, užbėrė ant viršaus žolės ir lapų, o po to pridėjo žabelių. Drėgni žabai šnypštė ir spraksėjo, bet pagaliau įsidegė ir laužas liepsnojo vis smagiau ir smagiau, patekėjo saulį, ir žmonės palengva nusigrėžė nuo upės ir nieko nesakydami nerangiai pasislinko arčiau prie viliojančios laužo šilimos ir pasilenkė prie ugnies. Saulės spinduliai nudažė jų pakaušius. Grendžeris išviniojo vaškinį popierių ir išėmė bekono gabalą. Dabar užkasime, o paskui pasuksime atgal ir eisime šiaurin ten mes būsime reikalingi. Kažkas padavė nedidelę keptuvėlę, į ją sudėjo mėsą ir pastatė ant ugnies. Po valandėlės bekono gabaliukai jau čirškėjo šokinėdami keptuvėlėje ir rytmečio oras buvo pilnas jų gardaus kvapo. Žmonės tylėdami sekė šį ritualą. Grendžeris žiūrėjo į ugnį. Feniksas, pagaliau tarė jis. Kas? Kažkada senų senovėje, dar prieš Kristaus gimimą, gyveno pasaulyje toks kvailas paukštis Feniksas. Kas keli šimtai metų jis susidegindavo ant laužo, tikriausiai tai buvo labai artima giminiai žmogui. Bet sudegęs, jis kiekvieną kartą prisikeldavo iš pelenų ir vėl atgimdavo. Atrodo, kad ir mes žmonės panašiai elgiamės bet vienu atžvilgiu mes pranašesni už Feniksą. Mes žinome, kokią kvailystę padarėme, žinome visas kvailystės, kurias padarėme per tūkstantį metų. O kadangi mes tai žinome ir visada be jokio vargo galime tuo įsitikinti, galbūt ateis diena, kai nebebus daugiau tų prakeiktų mirtinų laužų ir žmonės nebešoks į ugnį. Iš kiekvienos kartos lieka žmonių, kurie pamena padarytas klaidas – Jis nuėmė keptuvėlę nuo ugnies, palaukė, kol mėsa ataušų ir tada visi susimastę neskubėdami pradėjo valgyti. Dabar eisime į šiaurę, pasakė Grendžeris. Ir atsiminkite vieną dalyką. Jūs neturite jokios reikšmės. Jūs niekis. Bet tai, ką mes saugome savyje, gali kada nors padėti žmonėms. Juk net tada, tai senais laikais, kai knygos buvo mums laisvai prieinamos, mes nepasinaudojome tuo, ką jos teikė mums. Mes niekinome mirusiųjų atminimą, apspjaudėme kapus tų nelaimingų, kurie mirė anksčiau už mus. Sekančią savaitę, sekantį mėnesį ir sekančiais metais mes sutiksime daugybę vienišų žmonių. Ir kai paklaus, ką mes veikiame, jūs galėsite pasakyti, stengiamės viską atsiminti. Ir savo atmintimi mes ilgainiui vis tiek nugalėsime. Kada nors mes tiek daug atsiminsime, kad pastatysime patį didžiausią istorijoje ekskavatorių, iškasime didžiausią kapą, koks tik yra buvęs, ir palaidosime jame karą. Na, o dabar visų pirma turime pastatyti veidrodžių fabriką ir visus metus nieko kito negaminti kaip tik veidrodžius, kad žmonės galėtų gerai į save pasižiūrėti, Jie baigė užkandžiauti ir užgesino laužą. Diena vis labiau brieško, tartum kas būtų po truputį kėlęs didžiulės rausvos lempos daktį. Išbaidyti paukščiai vėl parlėkė ir sutupė ant medžių. Montegas pradėjo eiti, po kurio laiko jis pastebėjo, kad ir kiti žengė iš paskos. Jie keliavo į šiaurę. Nusistebėjęs, jis pasitraukė į šalį, praleisdamas į priekį grendžerį, bet tasai tik pažvelgė į jį ir linktelėjo galvą. Montegas nuėjo pirmas. Jis pažiūrėjo į upę į dangų ir į surudėjusius bėgius, kurie vedė ten, kur buvo fermos ir klojimai pilni šieno, pro kuriuos nakties tamsoje praeidavo žmonės keliaudami iš miesto. Kada nors, už kokio mėnesio ar pusės metų, vėliausiai už metų, jis vėl sugrįž į šią vietą, bet jau vienas ir eis tol, kol pasivys kitus žmonės. O dabar jų laukia ilgas kelias, jais visą rytą iki pat vidurdienio. Ir jeigu visi tylėjo, tai tik dėl to, kad reikėjo daug apsvarstyti ir dar daugiau atsiminti. Galbūt vėliau, kai saulė pakilusi aukštai danguje sušildys juos savo spinduliais, jie ir pradės šnekėti, ar tiesiog kiekvienas pasakys tai, ką prisiminė, kad nebejotų, kad būtų visiškai tikras – jog atmintis viską įsaugojo. Montegas jauti, kad ir jame atbunda ir ima pamažu krūtėti žodžiai. Ką jis pasakys, kai ateis jo eilė? Ką jis gali pasakyti tokią dieną, kad bent kiek palengvintų kelionę? Viską savo laiku. Taip. Laikas naikinti ir laikas statyti. Taip. Laikas tylėti ir laikas kalbėti. Taip jau yra. Bet kas daugiau, kas dar, kažką, kažką dar reikia pasakyti. Ir vienoje ir kitoje upės pusėje augo gyvybės medis, kas mėnesį duodantis vaisius ir kas kart vis kitokius, o to medžio lapais gydo tautas. Tai sugalvojo Montegas pasakyti jiems vidurdienį. Vidurdienį. Kai prieisime miestą. Rėjus Bredberis 451 laipsnis Fahrenheito Vertė Hurginaitė Vilnius valstybinė grožinės literatūros leidykla 1961 metai Įgarsino Lietuvos aklųjų draugijos Garso įrašų namai Skaitė Vytautas Radzevičius Vilnius 1986 metai